Dobar dragi slušatelji, pred vama je još jedna buka grada. S vama u studiju je Leon Makaj, a večerašnji gost nam je jazz gitarist Zvonimir Radišić. Dobro večer, Zvonimir. Dobro večer. Ne bih želio odugovlačiti, već odmah krenuti s pitanjima. Trenutno studiraš na jazz odsjeku konzervatorija u Klagenfurtu, a svoje si glazbeno obrazovanje započeo u Hrvatskoj. Možeš nam za početak reći koje su to bitne razlike između glazbenog obrazovanja u Hrvatskoj i onog u inozemstvu? Počeo sam u Hrvatskoj najprije sa klasičnim obrazovanjem, znači klasična gitara, završio srednju školu, i Matić tu u Rijeci i nakon toga sam krenuo sa raznim privatnim satovima i kako bi nadograđivao svoje znanje i učio različite stilove. Problem je u Hrvatskoj, mislim problem, šteta je zapravo što nema nikakve institucije vezano za bilo kakav drugi žanr osim klasične glazbe. Znači, govorimo o službenim institucijama. Znači, jazz ocijeka um, ne postoji u Hrvatskoj, niti akademije, niti srednje škole na primjer u Sloveniji ima, postoji srednja škola, akademija ne, a najbliže su nam znači, akademije, to je Austrija i Italija, znači Trsti, Graz i Klagenfurt. Tako da radi se na tome koliko sam čuo, ali još uvijek nema nekakvih pomaka u smislu da ćemo imati nekakve institucionalno obrazovanje u jazz glazbi u Hrvatskoj. Prvenstveno kao problem, to jest razliku bi naveo nepostojanje institucija vezanih za jazz obrazovanje glazbe Da, sve se svodi, iako imamo izvrsnu scenu i probudila su se svirke i život i jazz, pogotovo u Zagrebu i jako puno ljudi je studiralo vani i vraćalo se u Hrvatskoj, tako da postoji ogroman broj izvrsnih glazbenika, tako da vjerujem da će se u budućnosti to i dogoditi, tako da se na taj način i proširi interes kroz i mlade ljude i sve skupa, tako da se popularizira sam stil i kvaliteta glazbe da se digne na viši nivo. Ono što želiš reći je da jazz scena postoji i ona živi, što ne samo u glazbenicima, nego i ima svoju publiku koja je željna jazz pa, glazbe. Pa, jaki centri su Zagreb, naravno i Rijeka, također imamo ovdje izvrsnih muzičara, dešavaju se sessioni, imam čast i privilegiju svirati sa Denisom Razumovićem, Henrijem Nadanovićem, Tonči Grabušić i jako puno drugih muzičara u dnevnom boravku, to su sešni četvrtkom koji se održavaju, dok u Zagrebu se ona postoji na dnevnoj bazi svaki dan svirke i mislim da je to super što se počelo događati. Kao i svaki glazbenik koji drži do sebe, stalno pokušavaš poboljšati svoj tehniku i način sviranja. Reci nam koja bi to bila tehnika koju pokušavaš uklopiti u svoj stil, odnosno koji su ti glazbeni uzori. I ispravi me usput ako sam te na početku krivo predstavio kao jazz gitarista. Pa nije krivo, ali ne bi se ograničio jer stvarno volim i, i, svirati i uživam u, u svim stilovima, tako reći. Ne bi odjeljivo glazbu i stavljao nekakve okvire jer postoji, ajmo reći, dobra i loša glazba, tako da nema potrebe stavljati u nekakve okvire, tako da guštam jednako i u klasičnoj glazbi, svirajući pop i rock i tako da, naravno i u džezu. Ima toliko dobre glazbe da je šteta ograničavati se samo na jedan dio. Nema smisla. A što se tiče e, poboljšavanja i rada na sebi, mislim to je jedno životno putovanje i rad na sebi je neminovan. Iz dana u dan učimo i napredujemo slušajući upijajući nove albume, nove izvođače, tako da svaki dan vježbam, svaki dan radim. Mislim, to je i, ideja bila zašto ići na akademiju dalje, jer u kontaktu si sa novim mentorima, s novim ljudima, inspiriraju te, učiš, upijaš nova znanja i jednostavno probijaš barijeru napred. Sretan sam zapravo što sam shvatio i odabro i koji je moj životni put i guštam, stvarno nije mi problem ništa radi po pitanju glazbe, tako da sam stvarno sretan kao glazbeniku da pače želiš što više toga naučiti. Tako je. Znači nema, nema ograničavanja. Ono šta, mi se sviđa, idem prema tome, radim na tome. Nove tehnike, naravno, mislim, sve je, sve dobro došlo. Ako čovjek ušte, ako mu je lijepo. Tvoje ime se često spominje uz neka druga imena na hrvatskoj glazbenoj sceni. Neka od tih imena su Damir Keđo, Marko Tolja, Damir Urban, Luka Nižetić i da ne nabrajam dalje. S kim ti je kao glazbeniku bilo najljepše raditi, odnosno tko ti je dao najviše slobode u glazbenom izričaju? Pa po različitim nastupima i događalo se da sam susretao se sa različitim pjevačima, prvenstveno u pop glazbi i sad eh, stalni sam član benda Damira Keđe i dosta mladih talentiranih riječkih Antonele Doko, znam, Dino Antonić, puno, puno mladih ljudi u pop glazbi s kojima surađujem. Razlika je naravno ako svira se bendovski, ako se svira u duo, recimo kad je nekakva intimna atmosfera duo, znači recimo vokali, gitara sama, postoji puno više slobode nego kad je aranžman gotov i napravljen sa cijelim bendom i onda se može doći do interakcija veća sa vokalom i stvarno se može guštati i lijep, lijepu priču glazbenu stvoriti. Pa ne znam, to je to. <laughs> znači, bendovi ne ostavljaju puno izbora. Ma nije, ne, ali hoću reći, drugi je feeling, tako je. Mislim, kad se svira u većem ansamblu e, ili kad, kad je manje, recimo duo trio. Dueti su ti koji stvaraju glazbenu priču. Dragi slušatelji, sada ćemo napraviti kratak predah s jednom glazbenom pauzom. Zvonimire, imaš li kakvu glazbenu želju pa imam, e, Pet Metinija, Bright Size Life. Evo, dragi slušatelji, uživajte u glazbenom predahu. Dragi slušatelji, nakon naše glazbene pauze vraćamo se natrag u emisiju. Vi slušate Buku grada, ja sam Leon Make, a sa mnom je u studiju Zvonimir Radišić. Osim što si trenutno na konzervatoriju, završio si i pet godina elektrotehnike na Tehničkom fakultetu u Rijeci. Zanima me dotiču li se te dvije stvari negdje u tom životu ili ih za sada držiš razdvojeno? Pa sigurno je na neki način da se dotiču indirektno jer sam kroz to obrazovanje stekao nekakve i radne navike i nekakav način razmišljanja koji mi sigurno može pomoći analizirati stvari i drugčije gledat na sve to, ali nije mi nikad bilo žao što sam upisao taj fakultet, iako ono direktno nema veze sa glazbom, jer ni sam naravno sa 18 godina nisam znao što želim, završio sam srednju glazbenu i opću gimnaziju Riječku i šta ću dalje. Nisam htio na klasičnu akademiju, pa rekao upisao sam elektrotehniku i to je išlo ono normalno, redovno sam završavao i negdje na drugoj, trećoj godini, mislim paralelno sam naravno svirao i dešavali su se razne stvari i recimo da je glazbeni put rastao i rastao i shvatio sam i na tre 2003. godini, upa, glazba je to, to je moj život, ja želim to. Nekako mi je bilo šteta, ono, razmišljajući šta da sad prekinem, e, studij nema smisla, šteta je uloženog truda i sve skupa, tako da sam odlučio bez obzira na to završiti, pa ima taj papir i onda paralelno nastaviti nakon toga što mi je pošlo za rukom upisati akademiju, tako da to je nekakav slijed bio moj. Što se tiče da li će se to ispreplest, pa moguće da da, kroz nekakav danas sutra studio i produkciju moguće, ali što se tiče same struke i da se vidim u tome, jer završio sam automatiku na elektrotehnici, ne vidim se <laughs> definitivno u mhm. nekoj uskoj struci elektrotehnike. I za kraj gdje te možemo slušati u bližoj budućnosti? Bliži li se kakva svirka? Znamo da si suosnivač benda Four Shades, a surađuješ si s nekim drugim grupama. Pa eto, gdje i kate te imamo priliku čuti? Sad u petak sam na zamjeni u bendu Fuzz, to je na Korzu koncert, to je novost, sam uletio na zamjenu da vikend poslije sviram s Dinom Antonićem, nakon toga s Damirom Keđom i također koncert, pa aktivno je stalno, sešeni su četvrtkom u dnevnom boravku. Jazz, znači četvrtkom u dnevnom boravku. Da, tako da to, a i po Klagenfurtu <laughs> su često sešeni. Tako da. Anfas ovaj petak, zatim s Dinom Antonićem pa Keđom. Bome imamo dosta prilika za slušat bar neko od tih svirki. Bilo mi je drago, ako ti imaš još mm. nešto za dodati, pa drago mi je da ste me pozvali ovdje i Mm, nekom drugom prilikom se vidimo opet. <laughs> Možda <laughs> ako ništa drugo u četvrtak na jam sessionu u Benu <laughs> Dragi slušatelji, bilo bi ovo sve za večerašnju buku grada, a mi se ponovno slušamo sljedeće srijede.